Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. kizuna. Ba, kantuz kantu emankizunari ate, ate ireki eta atal berri bat abiatuko dugu gaurkoan ere eta gaur e, izango dugu nagusi diska berri baten bueltan izango baikara eta hartara ba, bigon bidatu izango ditugu gurekin agurzen eta jon eluzundok aixo egunon. Egunon. Egunon. Elustondo, e, eh, izeneko diska plazaratu berri duzue elkar zigiluarekin eta zuen diskaren bueltan izango garenez, e, ba, kantuz ibiliko gara gaurkoan eta baita zuen ibilbideari buruz e, galdetuko nizueke eta astapen batean, esango dugu gazte gazte dandik trikitisa munduari loturik izan zaretela ezta? Bai, ba, gira, ba, ez dakit etxen bizitako giroa, zo, bueno, ba, instrumentu hori ikasten hasi genintzen, e, trikitisa, e, Jon Panderokin, nik amarrurten itxun, eta, bueno, ba, horra hasi ginen gazte-gazte, eta berele hasi ginen pixkate, ba, kale ateratzen, pues, e, herri mailako menaldita, eta poliki-poliki, ba, junda, ba, txapliketa diala, bezalako jaialdiak, erromeriak, irrati saioak, eta, bueno, ba, gero disko konpartitu batzuk eba ditugu, eta, bueno, falta zitzaiguna ibilbide honetan, e, ba, pixkate egin da, ba, diskoa zan, eta, bueno, bazkaren ba, egin dugu, eta mendau kalen dago. Eta zu panderoa ere, gazte gazten nik hasi zara arrebarekin edo? Bai, bai, bazkaren ba, bea astekin batea xean barra esango nukenik, ba, bueno, ja pixkate, bai, aurrena gaina gaztek dola deitze zitzaien e, gauzaie, eh? baina ume ume ginela garai hartako ez indola zan, e, e, aurre, aurrezki kutsa, aurrezki kutsa, gaur eongo kutsa horren aurrekaria edo e, platillo volante oitako bat oparitzen zuen plastikozkoa eta arekin hasi nintzen pixka jolasen da gero ja baizta beste bai, hostelu denda baten beste pandero txiki bat erosi nun da bueno bai, arekin ja pixka e, bueno, moldatzen hasi ginen da bueno bai azkenen e, bai, neure kaxa edo ba, beste begiratuz daula ba, gara hartan hasi ginen da bueno oen dio <laughs> badakiguze badakiguze ikasi baina bueno horra ibiltzen gea plazaz plaza ordutik etzarete gelditu eta esan duzu e, falta zitzaizuela diska baten plazaratzea eta diska atera eta esan duzu eh, argi geratzen dela astapenetik eh, izaera mm, legazpiarra, ez? azaleratu nahi izan duzuela, legazpikoak zaretela nabari diskan, e, leba, legazkik duen berezitasuna kontatuko diguzue, ze esan duzu baserri giroa badela, baina batez ere industria hiri bat e, bai, bada bai. burniari oso lotua. Bai, bai, bueno, bai, egia esan da, hogeim garren mende asir arte, bai, baserri giroa, giroa zuna, bat zegoen industria, ez industria horreko, pues, bueno, ba, burdin olak, eta bar, baina hogei garren mende asiran, ba, bueno, bilota enpresarekin, Patrizio Etxeberriakin, pues, errik eraldaketa, pues, e, bere batekoa dauka, etorkin pila etortzen dira, ba ordura arte ez dakit orain eh, kopurua baina mila pertsona bizi bazian pues 10.000 eh, 10.000 mila milakatzen da ez ordun hor aldaketa nabaria dago bai pues bueno gizarte kultura eh, ekonomian eta bueno eta gero e, arkitekturan bai ez ez da sarrera hori ikusi bezik ez ba arkitektura industriala da ba hori justu tubo ba bezala da eta bueno ba Piskate eta burdinakin lotura handia edukido beti danik, eta, bueno, ba, hori, eta, bueno, ba, badarira kontraste hori negen duen baita dirazi ez, ez tala bakarrik, seguri askotan eh, juten ganen, behin baino gaitan esan dute, jo, herri hori, bai hori erdalduna eta hor euskeraz, e, ze paserriko izango zate, eta gu egia esan da, gure aurrekoak paserritarra baldema ere gu kalen e, kalekoa gehala, eta kalean bize gehala, eta euskeraz hitz dala, eta ez dala, pues, eh, eta kultur mugimendua bada hola, eta jendea mugitzen dala, ez dala dana, pues hori, eta hori, ba, kanpotik ikusita igual, ba hori, ba, sarrera hori, ba, zatarra, e, pues, eta ez la, pixa kontraste hori, eta adirazin egin duen, ba, pixko bat, bueno, ba, ba, gure horkoa gela, eta, bueno. Pues. Mm. Ba, iruditzen bazaizu, e, e, kantu bat entzungo dugu orain, eta justuki, e, izaera legazpiar hori, e, erakusten duen kantu bat, historia handia duen kantu bat entzungo dugu, burnizko kateia, konta iguzu? Bai, bueno, hori azken e, eh, bueno, doinua bea kepa junkera trikitilaria egina da, eta, bueno, ba, elkarrekin jodegu, eta doinu hortan, ba, bueno, gero, ba, bueno, bai, lotura hori lehen aipatu dezuna, ba, lehazpi eta burdina, eta, bueno, horren, hortik tiraka, e, pixkat, ba, bueno, eh, geure aiona zana elgoi barkoa e, ba, bueno, lanak itez gain, ba, bueno, e, eh, fundizion e, eh, aritu zan, eta gero geure aitare algoi barretik legazpira, ba, bueno, e, Patrizio Etxeberria enpresa erraldoi horretara gerturatu zen, da templean da aritu zen hainbat, lan, hainbat urtetan lanen, eta gero ba, geure, ba, bai, arrebat baineu, ba, bueno, e, zeharkao, zeharkao, bueno, bai, nahiko zuzen, bai, burdinarekin, eh, burnikin eh, lotutako lanetan aritu izan gara, eta, bueno, gero azkenen, ba, bueno, eh, gure aitona egiesan e, oso iztun egokia zen, eta, on, ba, oain dela urte batzuk, laro eta behatzi urte zitula, ba, elgoi barku udaletxek e, proiektu baten, ahotsetan edo, ba, grabatu zioten, ba, bi orduko, bai, elkarrizketa bat edo, eta, bueno, Hane behira, ba, bueno, ba, justu mm, tartetxo batzuk aurketu genitu, hori fundizioa buruzko kontuk esan ez, da, bueno, orduan esan bueno, hau hemen dator, ba, hori, pare-parea. Eta, bueno, ba, hori, mm, hor eh, mm, nik daula, geure, ba, geure familinko kate hori isladatzen dela, eta gero aparte, ba, hori, legazpik burniarekin eukidon lotura potente hori, ba, nik uste dana agertzen dela horre, kanta horretan. Eta bueno, gero baita ba hori, lehengo trikitilariekin, ba, bueno, hasi, Elgeta, Sakabi, Auntxa Maltzeta, Laja Epelde Martin, Junkera, Tapia, ba, bueno, hori azkenen da kate bat, kate bat eta bueno, nik uste dana, dana agertzen dela hor kantu hortan. Thank you. Hementxe segitzen dugu gure kantuzkantu emankizunean, entzun dugu e, El proiektutik e, diskan, entzun daiteken kantu bat, diska izten duena gainera, burnizko kateia. Hementxari gara gurtzan eta ionekin mintzatzen eta aipatu duzu ba, katea ez, e, trikitilari historian e, ba, aintzineko maixuek e, ekarri e, dizuetena. Episkate, esango zenukete sustraietara begira diskau, Gaur egungo garaietan kokatua dela Bai, eh, ni uste e, abesti berri dia, e, repertorio berri badakarkigu, e, gero zenbait e, bai oinarria eta bai dia ritmoa eta zaindu ditugu eta bueno, ba egitura ba fandango tradizionala batena edo arinari tradizionala bat dauka, baina gero ba bai mandigu kolore desberdinak, ba bueno, ba bai instrumentu batzuk laguntzen eta bueno, ni uste e, danet ba publiko guztientzako daula, ez ez dela bakarrik trikitizale zalenan danen batentzako, ni uste daudela bestik ba, bueno, oso trikitizalea ez balema ere, ba, bueno, ba, sua dia, eta, bueno, ba, entzune erretxa diala. Baina nik uste gaur eguneratu, ba, bai itzen aldetik, eta, bueno, ba, saiatu gehala eh, eguneratzen ez, eta ez eh, bagari batean, ba, mutiltzarran, eskazarra, eta bueno, ez da dela mota hortako e, letrak ez, eta baitzak gaur egungoa diala, eta ni uste, bai, egunerako, gaur egungo eh, zea dala, diskoa dala. Ez du esan meia laja izan zen zure erakasle ez da? Bai. Zer ekarri zizun? Bueno, ba, egia da urte asko pasadiala, ni, bueno, ba, sinitzan zinitzen gure esok ematen induten lajanea, ikasten, oso gustora egin nintzen, baina egia da oso denbora gutxi bil nitzala, bere santziala ba, niko ikasi dezu, eta bar, Eta, bueno, ba, ikasi nun, egida oso modu, ba, bueno, ba, belarriz, aurrez aurre jatzeza beha, eta, bueno, ba, egiten duna da, da, ba, pizak ikasi, ez, ba, e, besti bat, gero beste bat, eta beste bat, eta, bueno, ba, hombre, egida esan da, oinarria, ba, beak eman ez, berakin ikasi dut, gero egia da, hortik, e, gero bakarri jartzea ba, igual hor, esportzoa ondigo bat inbarrezu, zuke esportzoa, ba, bai, belarriz, edo solfeo, egia da nik, solfeo ikasketak egin dituela, eta gero aplikazioa nire kontura etorri dela, ez, e, edo zenbaki egiteko metodoa ibiltze zuena, eta nire kontura ikasi dutela hori, orduan, bai, uste gero bakoitza bere kontura eta beste ba, entzuten beste trikitilariak, eta zeitzen duten, bai, lengoak eta oinarri tradizionalbi hori, eta gero, ba, ba kepa tapiak erituzten gauza berri hori, muntzo, pues, bueno, ba, beti ikasten dezula, eta, baina, bueno, bai, oinarrian lajakin ikasi nuen, hasiera hasiera. Bai. amala pieza sartu dituzue diska berri hontan eta e, esan behar, e, ba, diska bultzatu zaituzten pertsona edo, e, Martin izan dela, e, aurkeztuko diguzu, e, Martin e, Norden, eta ze proposamenarekin etorri e, zaizuen zuen gana? Martin Aginalde, ba, hori dandi bat, ez, egia urtea da mazki plazatatik erretiratuta, orain da bil berriz hasikoete da, baina, bueno, arazo batzuk izan ditu eskuan, eta ebakuntza bat, e, beak e, eh, trikiti eskola lehenengo, trikiti eskola, bueno, batzu batzu dene, irakasle batzu, basi elgeta, gero tapia uleterio, eta baino gutxi bakar batzuk zianen erakustezena, beak emantzun pauzoa e, eh, irakasteko. Ez, egarai batean, ba, bazegon hor, e, edo baita esaten zula, eta sakai bezala beste askok, ba, jo, ba, erakusten badizu ez, gaurko gia, biharko gozea, ez, esaten bezala, ba, ze erakusteko, eta pixka hori izkutuan eukitzena, eta horiz gai zeiten, oindala, eun urte, oza, oindala, berrogei urteko kontuta zaik, berrogei eta marbat bat urteko kontuta zaik, inok ez zola irakasten, asko dia, ez, ba, xafre, eta bar, e, banan, banan, da, jo, honen ajuten itzan, da etzien erakutsi nahi, eta honen ajuten itzan, da etzien e, erakutsi nahi, ez, e, inok ez zola irakatsi nahi. Orduan, e, kentzen elgeta eta tapia, eta beste bakarren batzuk egon igual bizkai aldean, eta bar, eta igual azte zaidan bakarren bat, beha izan ertzaintza e, arduratu zena, bueno, bermantzuna pausua irakaste irakaskuntza horta, ez? Gainera metodo bat atera zuen zenbakiduna, ba erreste zuena, ba belarriaion ez balden bakoztu eta bar, ba, bueno, ba, eta edo e, burua, ba pentset ze Google jakin ikasten genunen zan, zatitxo bat ikasi, ez genunez grabatzen da bar, ze gaur egun mobilak eta bar, etxea jute zinean, eta goratu gartzen duen, eta praktikatu urrengo egunerako, oza, urrengo asterako. Ordu, bueno, baso zen, aztea. E, adiz, e, Martinek eta zometu da honezokan bentaja papela etxera ematezen dula, eta, eta ordu, bueno, ba, nik uste hor lan handia intzula, e, ikasle mordoa izan zitula, gero, 07 trikitixak behaz izan ekartzen, eta behak banatu zitun, eta, bueno, nik uste musiko handi badala, eta ezagutza handia dukola trikitixa bai musikan inguruan, eta bai instrumentuare asko dominatzen dula, e, bai teknikoki, e, eh, tekniko horik ere badaki, ai, ba, zarata ez dakizetatzen bado, ez bau ba, komendida da, ez dakizetan afinatzea, bueno, asko kontrolatzen du gizon bada, eta egia esan da, etzan izan ere egideak aslez, beti izan dira Lajata Martin, ba, bere garaian zian, bueno, ba, ba, ez, da, ez igual beraien arten kontrario, baina publiko aldetik ez, ba, txapliketa garaian da borrokan, da orduan, bueno, ni lajaken ikasi nun, baina, bueno, ba, ez dakit, ba, Martine justu detu zian, beak irekasle, eh, ikasle piat izan zituen, baina justu, ba, detu zian, esan ez, ba, bazitula besti batzuk, eta gustatuko litzaiokela, okela, ba, ba, guk interpretatzea, eta, bueno, ba, ilusioa ondia, eta hori bat, eh, guretzako, eta gira da, hori da, lehengo deia intzugunen, ore handia eta esatzen ostra, ba, Martinen ditu eta hori zen matriketilaren, eta asko daude oso ondo jotzen dutenak, ez, baina gurekin akordatzea, ba, bai. Eta gero, berriz, berarekin lan egitea, ba, ba are izan da, oso aberazgarria, oso ondo pasatu dut, e, asko ikasten duzu, eta, ba, ba, musika hundi bada, eta gaina etorri hundi bada dauka, eta, bai, bai, osake. Berak proposatutako piezak eh, ekarri dituzu beraz. E, bai, bueno, e, eh, asiera baten e, eh, oain dio, bueno, aurreneko aldiz edo gerturatu ginenen, ba, oain dio etzik un e, doinu asko, ola eginak, baina, bueno, gero elkarra baten, eta, bueno, ba, pixkate tira kaune batzutan, ba, igual, e, ah, bueno, hau igual hainbeste hemen e, ez da gustatzen, ez da eta, bueno, beha oso malgoa izan da, eta, Ba, hor, ba, elkarlan hortan ba, oso pieza dotoreak eh, egin ditu, e, zortzi die berek, e, erabat, eta, bueno, gero azkenen geure proposamen eta eritziei beti oso irekia egon da, eta, ba, dibidez hor, trekitisa eta porrosalda, diela, e, bidai handiak eta eta begi bat ireki da, doinu horietan, ba, ba, bueno, e, hor adibidez proposau genion, adibide aldea, hor bi horietan pixkat izladatzea, garai bateko sakaba sakabita gainazpi trikitelari bikainaien bueno, ba, jo moldeari edo hori pizkat kinu bat egitea, eta orduan e, koplatan aigean tarte horietan, ba, bueno, e, aldiro aldatu egiten dugu e, erregistroa, eta azkenen pizkat e, melodia desberdina joez aritu gea une guztietan, da, bueno, ba, hori da adibidez, bea ire gustu zitzaion idea, gaina azkenen beak e, eh, ba, bueno, sakabikin eh, ba, harremana izan dakoa zan bere garaian, eta orduan oso ondo ezautzen zonaren jokera, eta guk nahi gendunare bai, eta bueno, gero, ba, lehen esan duen bezala oso talentosoa danez, ba, bere ala ulertu zion eta eman zion forma ba, ba, hori, pixkate eh, burun genduke nahi eta doinu guztietan pixkat horrela aritu Bai, bai. Eta gero beste doinu batzuk herrikoiak die, eta bueno, haiek, haiek pixkate moldaketak e, egin ditu berak, baina bueno, azkenen e, izan da denbora guzti, ba, harreman hori, el, eritzi elkartrukak eta bat, eta bueno, bai, hori gero dau ba, hori, beste doinu bat ke esan deguna, eta gero bestean non gara, ba, hori e, agurtzanek beak e, moldautako doinu bat da, herrikoia, ba, lehendik jotzen genduna, eta e, noiz edo noiz hor joialdi baten jo eta gero ba, beti esken e, eh, ibiltze zitzaizkiun baten da besten da Hitzake oso ona diala, eh, ez, bueno, gure hispana, bueno, gure arreba hispana dia, eta bai, letrake oso ona diala, ez dela bakarri doi nua, eta orduan, ba, petxatu gondun sartzea, ez, naiz da izan igual, e, ba, gehien bat martinen piezak eta hortik batua, baina ba, aukera zala eta sola pisa hori sartzea, Itzake oso da radialako, bai doi nua, melodia, eta hitzake bai geure, bai, nere ilustondo bertsolariaren letrak dira eta egizan nik uste oso, bai, mezu potentea dutenak eta oso oso letra politika. segitzen dugu gure kantuzkantu emankizunean, gaur elustondo eh, proiektua dugu izpide, diska baitu gorain artean, eh, esan duzue, trikitisa munduari ekarpen bat emateko ba, diska atera duzuela, eh, baita publiko orori begira, ez bakarrik e, dantzatu nahi duten ez, baizik eta autoan ere entzuteko moduko disko bat atera nahi dutela eta hartara e, ateiok aibilizadete kolaborazioan itz, e, izan dituzue, e, zenako hartu emana izan duzue kolaboratzaileekin, e, kolaboratzaile ugari, izan baitira, e, instrument, trikitisa bada e, nagusi, e, bai, bai, bai. instrumentu ezberdinen e, e, uztarketa bat ere egin baituzue ez diskauntan. Bai, bueno, badia doinuk, adibidez, hori lehen aipatu ditugun trikitisa eta borrosalda hor, soinua eta pandero agertzen dira biluzik, utxutxik, geu aritzen gehan bezala, normalean, Gero beste batzutan ja, bueno, sartu ditugu, ba, bueno, ba, kantu bakoitzetan, ba, bat edo beste. Baina bai, kolaboratzaileen gana joen nuen, eta egizan ba, oso musikari bikainak e, diadanak, eta pertsona bezalare oso oso estimagarriak eta oso giro ederrean aritu gara. E, bueno, hor, e, alde batetik pixkat perkusio asuntua eta Michel, Michel Longaron bateri jolea, eta tolosakoa, bikaina, horrek horrek egin ditu horiek, gero biobilinakine Xabier Zeberio haitu da, tolosarra oso ezaguna, ba, horri eta beste makina bat proiektutan ibiltzen dana. Amaiurka jarabile e, eh, kontrabaxukin da basukin, horire artista ikaragarria eta pertsona eta musiko bezala ba, zesanik ez. Eta gero gitarra akustikoarekin baita ba, e, aritu da launtzen e, guruz bikuña. Bai guruz bikuña eta bai amaiur biak e, benitokin eh, aritzen die, eta bueno, beste proiektu batzutan e, parte du. Eta, bueno, e, gero Josu Salbide beak e, doinu baten egin ditu bere aportazioak, mandolinakin, gaita eta eta txirulakin, gero fandango batean e, kriskitinak esartu ditugu, ba, lehen esan dugun bezala, ba, Martinek e, bere garaian diska zoragarri bat egin zon, eta han, agertzen ziren ja lesakako kriskitinak eta gu pixkat hori berreskura nahi izan dugu eta ba, hori lesakako Gabriel Altzu garai eta gero Martinen e, Andrea den Elena Aristorenak behaiekin ikasitakoa da eta bik grabo du hori Xabir Leturia guretzat referente bat izan da beti, bai pandero jotzen bikaina, ikaragarria, esango nukenik, eta gero aparte bere jarrera plazan, bai entzulearekiko eta bai beste trikitilarekiko ere beti izan da oso irekie, oso roi honekoa, oso, bai, oso jatorra, eta bueno, orduan behaire proposo benion eh, parte hartzea, eta eskerrik asko berari, eta gero kepa junkerare agertzen da, e, lehen aipatu egun doi hortan, eta gero ja, bueno, letra, letra asunta e, legoke, ba, bueno, horre bueno, bertxolari engana dugula. Eta ez ditu pinatxo gere, e, eh, ez? Eh, kantatu eh, du. Bai, bai, pixkat indartzeko, e, gida, bueno, ba, behai protagonismo gehiago ematea bazegola, eta zora garri ingo zuen, porque eske zora garri kantatzen du, eta egia esan da, ba, estudioan gendenak e, eh, agozabalik eginean begin zuten, baina gila da, ba, lehen hitz egin dugun oreka hori bilatu behartzen baita, eta, bueno, azkenen, ba, pixkate, eh, ez gendu nahi gutxi etxi beha, egia da, artista handi badala, eta oso atxe gina gaina, baina, bueno, pixkate, eh, gu izan behar ginean protagonista, eta orduan, bueno, ba, pixkate duoak eta egiten, eta hola da, baina, bai, oso ondo, zora garria du, bai, bai. bai Ahotxetan baita, ba, bueno, gero, e, iru doinutan agertzen da Nacho Felipe, baten, ahots nagusi bezala eh, agertzen da bi koplatan edo eh, beste baten koru eginez edo trantiketan kantan eta eta gero beste doinu baten ere e, dortokak eta zaldiak horre ba, berak duoa egiten ba, bueno, aritu zait eta <laughs> horre handia ba, handia eta bueno, bizkat bildurtzeko ere bai azkenen Nacho Felipe eta eta bezalako bi abeslari, norberantzako du egiten jartzea, ez? Eta gero, gero <laughs> e, eh, Xabier Barriolare Leazpiarra, laguna, e, bai, herri bai, langintzan da musika mundun izugarrizko lanak eh, egiten ditu, izan dituna eta egiten dituna, aurare pixkate, bueno, pixkate zaindari gisare horri bilidan ere gainen pixkate, ba, txukun antzena ea abeste egiten gendun, eta gero abestura egin du zenbait kantatan. Ba, Horren nik uste, are, ba, bueno, nahiko borobil gelditu dela bai. Azken aurreko kantua entzuko genuke, dortokak eta zaldiak, aipatu duzu, Nacho de Felipe eh, parte hartu duela kantuan. Bai, bai, azkenen e, kantu hau ere, ba, bueno, Martinek eh, moldautako doinu herrikoi bada, nahiko doinu politia, esan e, bere ikutu e, nabarmena da, hor doinu hortan, eta gero, bueno, letrak e, Jose Luis Padronek egintzizkigun, e, lehazpia bea, e, poeta handia eta pertsona zoragarria. Eta, bueno, ba horrako ere, ba pixkate, bueno, jake Nacho bagendune han estudion, ba, bueno, aber, hor e, saio ginen hori, aber zea, ze moz gelditzeot ezan, bea du oinez, eta egizan ba, oso gustora amaitzarekin, oso, oso politia. <laughs> oso politia. Azken minututetara ere iristen ari gara eta tira, ba, gaur eh, diska berria deskubritzen ari garenez aipatuko dugu ez, astapenean esan duzu ba, legazpiko izaera hori e, transmititu nahi izan duzuela diskan eta legazpiko hitzak ere erabili dituzuela, eperkasa eh, adibidez, dotore esan nahi duena, edo eta kateia, pixkate hizkuntza ere zaindu nahi izan duzu, legazpiko bai, ba, hizkera ba, ba, erabili. Ezin dugu lehazpiartasun dana erz, ez zede baten sartzea, zaila da ez, baina, bueno, ba, alizan dugu neurrin, ba, ez du gileak, e, eh, ah, bera ere, gorka salemenon lehazpiarra da, argazek egin dizkuguna, ez, eta pixkat idea berarekin e, eh, landu dugu, eh, gero, ba, izen burua jartzeko orduan ez guztiei, ze batzutan, ja, letra nahoin hartu gara, ez, e, pixkate horrek asko zeon kontestu hortat ikartuta hitzen bat, ez, izen burua jartzeko, baina beste atzutan, ba, jarri dugu, ba, sorri, ba, herriko hitza direnak eh, kontutan izan da. Mm -hmm. e, ba, bueno, ba, gaina igual, igual diela, eta ez diela gaur egun ikaragarri biltzen dian hitza, baizik, eta lehazpiar, lehazpiarrak e, eh, izan dituzten hitzak, ez, eta igual beti bezala, ba, izkuntza ere, ba, lehen komentatu dugun industrializazokin eta etorkinerarekin daber, ba, hori aldatzen juten da, eta nik uste hitz batzuk galtzea hartzea duela, eta hor lan bat intzan, pixkat bilketa bat e, horiena, eta bueno, ez da lehen gualdia, lehen erabili izan dugu, ez, ba, pixkat e, eh, ba, horik eh, mantentzia aldera, eta ezagute aldera, ba, beste de, ba, disko partekatu eta izen, izena pizaka izendatzeakotan, erabili izan dugu lehazpiko hitzak. hola, bai, pixkat hori ko, e, la konstante bat dugu, ba, bueno, alde neurrian, ba, bueno, ba, gure alegin egiten dugu. Ba. Bucky. ere eh, plazako bikoteak zarete erromeriatan zabiltzate ezkerreskuin e, eh, asko mugitzen zarete nondik eh, jotzen duzu batik bat legazpi inguruan e, Ez, bati bat, bueno, azkenen gipuzkoa gehien, nabarmen, baina, bueno, gero azkenen e, bizkeiratere izaten die irterak, nafarro bai, zerbait, eta araba gutxixo, baina, baina, bai, bai pixkate, gehien eh, nahiko nabarmen eh, gipuzkoa, baina bai, egizan e, eh, kontent. E, beste ogibide bat deugeuk biok, eta askotan dana kongeniatzea ez da erraza izaten, batzutan ba, erretiro txarrak eta gero lanea <laughs> jun beharra dau, baina, bueno, bai, gustora, desente mugitzen gira, eta eta, eta, eta gusto, bai, egi esan askotan e, ibilera horiek gustatu ezean ez zaila da, ez, ez die osasun garrik eta ez, ez fizikok eta ez psikologikoki, baina bueno, guztago jezaiko eta horretik ibiltzen gabe. Bai. Agenda bete-betea duzu, Bueno, ba, ez, ez gara kaxatu. Esan bezala, baionek esan duen bezala, bakuitzak eh, beste lanbide badu, eta gero aparte, bose, eh, aste burutan, eta batez ere, bose, udagaraian, bose, aste bururo, larun bat igandea, eh, ba, azkeneako, samigelak iristeko desiatzen egon, ba, pixkat, ja, deskantxu, eta larun bat eritxi eta ez da asten zehar, ez, izango balitz, aste burutan jotzen dugula, eta asten zehar, bueno, lasai, otzeko mungi gaudela, baina eskotan gertatzen da, ba, jende normalako, normalean, azteletik ostiralean egiten duena, azte dauka berenantzako denbora, eta guk eh, askotan, ba, norberantzako denbora faltan botatzen dugu. Ba, azken kantu batekin geratuko gara, eh? garko sola saldia itxiko dugu, ez dakit zuen aukeran utziko nuke, eh? zen kanturekin nahiko nuketen bururatu garko kantuzkantu. Mm, bai, e, bueno, azkenan igual pixkat eh, beste bik jantzigoako izan lehizkia kaso, eta ba, pixkate eh, soinu eta pandero hor biluzi, biluzik eh, agertzen dian doinua, ba, hori, eh, bidaia handiak, ah, hor Patrick Itisa bada, e, Xabira Murizak eginako, egindako letrak dira, oso ederrak, eta gero, ba, hori, lehen nahi badun bezala, ba, ez pinatxo duo eken aritzen da, eta nik uste Martin egindako doinu zora garrega dela. Ba, mi esker, plazer bat zuei, torbera, pixka bat handia goa, arago kortzaroa, pixka bat handia noi să me cera As că mi daiia lavera Ici mai să mecerra Ască mi daiia laveera o poedm badurbu mușiuateate taureera Direci-i să Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. kizuna.